<laughs> Ah, sí! Estic bastant excitada, eh? I és que el tema d'avui és molt morbós. No m'ha preguntat la gent si és escandalós al llit i com fingeix els orgasmes o els fa, perquè no tothom fingeix encara que moltes sí. Que sapigueu que hem hagut d'anar a un lavabo expressament perquè aquesta noia pogués fingir un orgasme. Endavant. Ah, ah, ah, ah, oh, oh, oh. Tu ets així d'escandalós al llit? Ui, i més. Més, <laughs> més. Més encara. Sí. Déu-n'hi-do, déu nhi déu quina dona. Moltes gràcies. <laughs> De res. amb vosaltres sou escandaloses al llit? No. <laughs> Sou d'aquestes que no, no criden. Podríeu fingir un orgasme? El tram, no. És que hi ha molta gent. Eres escandalosa en la cama? Si haces ah. ruido en la cama. Ah, sí, claro. A ver, ¿cómo lo haces? ¿Qué? ¿Aquí delante de dos? Venga, venga. No, no eso no vale. Cerramos los ojos, cerramos los ojos nosotros. Eso no vale. Espera, espera, van a hacer Venga, venga. <laughs> No, ah, ríe. En la cama ríe. No, bueno. Vale. <laughs> Vergonzoso. No, eso no vale, no puedo. Es vergonzoso, bueno, no pasa nada. Ya lo probaremos tú y yo. Em, <laughs> no. no, però, eh, a veure, no, primer no, no, la... no, no quiere. no. vergüenza. A veure. No, però jo he d'agafar això, Ets eh? Ets escandalós sí. o què? Home, a veure, escandalós, el que es diu escandalós tampoc, però clar, depèn de... Més o menys, com és, com és, com sones, com sones al llit? però l'orgasme ja final. Sí, al final. Estem parlant ja de quan... Sí, vale. Doncs pues espera, perquè és que ara passa massa gent i sí que fa una mica de tall. Però un moment, és que estan sortint tots a classe, no eh? No, no, clar, no passa res perquè no ets tu. No, <laughs> no es veu, són d'informàtica. S'està concentrant a la sí, S'ha de concentrar, eh, un moment. És que sent tio també n'he hagut de fingir, eh? No us penseu. Hòstia, Hòstia un tio que fingeix. Ah, ah, ah. No sé si estava fingint un orgasme o fingint que cagava, saps? Vas rastret, tu, no? Déu-n'hi-do, déu nhi déu un tio que fingeix. que, a veure, fingir un orgasme així en fred, també, eh, a veure, ho vas entendre, estem aquí enmig. És que, clar, vosaltres no sabeu el que ho esteu escoltant, però estem enmig d'una universitat, va passant la gent, guardes de seguretat, cambrers, alumnes... No passa llavors, clar, més. aquí fer veure que et corres doncs costa una mica. No Això costa, no... a ella no li costa, bueno, perquè estàvem al lavabo, eh? Clar. Les dues al lavabo. Exacte i ja vas a fingir un orgasme. No, ha sigut, no ha sigut fingit, no ha sigut ah, fingit. <laughs> Gràcies, adéu. adéu. Aviam, tu ets escandalós al llit? Ets d'aquells que crida? De vegades sí. De vegades. Quan no es pot cridar, quan allò que hi ha algú a l'habitació del costat no crides tant, no? I tant que no. <laughs> Llavors, em podries fingir un orgasme? No. <laughs> Vale, gràcies. Hola, aviam, vosaltres sou escandaloses al llit? Allò no. que crideu, no? No, no gaire. No. Tampoc. Podríeu fingir un orgasme? No, ahora no. No. de como que no... No me da No No entra, no entra. Muchas gracias. A ver, las japonesas... es como ir. Ah, que me voy, me voy. Es como... ¿Cómo, ah. es? ¿Cómo? Ah, claro, Ikimas. Ikimashou. Vale. <laughs> pues en japonés, ¿cómo se dice? No, Iku, iku, iku. Que quiere decir Ikimashou. ¡Que nos vamos! <laughs> Vale. entonación es diferente, ¿sabes? Claro. Entonces no, no vale la pena. <laughs> Gràcies. Hola, aviam, tu ets, ets escandalós al llit, ets dels que crida allà, Olga? No. no. Com, com són els teus orgasmes? Com són? Ah, no? Ah, ja està? Està bé, així. Carai, tu, no m'assosso, eh? Gràcies. <laughs> Aquí en tenim un altre, aviam. Ja tu ets escandalós al llit. Per què esteu separats, vull dir? Com és que esteu? Perquè estem separats, perquè no ens coneixem. Ah, <laughs> vale. Pensaves que ens coneixia. Clar, si diu aquest. Doncs... Aquest perquè m'estava repartint la caixa, però... Normal, déu nhi sí, considero sí, que sí. Normal i després diu déu nhi com, com són, com són? Com, Hòstia, com no t'ho simularé eh, aquí, però Déu són... Sí, m'agrada que desfogar-me. La seva manera de desfogar-se. Tu, jo, jo ballo perquè quan no pot follar, doncs es ball. Moltes gràcies. <laughs> A tu, a tu. Un moment perquè ens, al final el tímid s'ha decidit per fer. Ah, ah, ah, ja, ja. <laughs> Ja, mola, mola. Hola, a ver, ¿vosotros sois muy escandalosos, escandalosos en la cama? No, más bien no. ¿Cómo, ¿Cómo haces el orgasmo? A ver. No, no voy a hacer el orgasmo ahora mismo. Pero si no hay nadie. No, ahora mismo no te voy a hacer el orgasmo. A ver, tú, ¿me lo vas a hacer? No. Bueno, si queréis vamos a un sitio, escondiditos, donde no nos vea, nadie. ¿Estás segura? <laughs> Venga, gracias. ¿Estás segura con nosotros? <laughs> gracias, eh. En general, molt poca originalitat, eh? Vull dir que la gent podria ser com més original i llançar-se més i dir com... Ah, oh, sí, sí, més, més, ah! Oh!